Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Հոկտեմբերի 8-ը տանկիստի մասնագիտական օրն է։ Մեր անդրադարձը Ուխտագնացություն պաշտպանության բանակի շարքերը համալրած բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ներգրավմամբ։ Դասասենյակի անվանակոչում Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված Սերգեյ Բարսեղյանի հիշատակին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Ժորա Մարդանյան։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ամնացորդ նվիրյալը Աշոտ Ղուլյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Ազգային ազատագրական պայքարի հրահվիրանը, համազասպ զորավարի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Տանկիստի օրը 1992 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Ուղի 30 տարի առաջ զինված ուժերում ավարտվեց տանկային զորամասի ձևավորումը, իսկ հետագա տարիներին շարունակվեցին կատարելագործվել տանկային ստորաբաժանումներն ու մասնագետները։ Արդեն 1996 թվականից ի վեր Վազգեն Սարգսյանի հրամանով հոկտեմբերի 8-ը զինված ուժերում նշվում է որպես տանկիստի մասնագիտական օր։ Ինչպես 90-ականների գոյապայքարում, այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան աճակատման ու 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Պաշտպանության բանակի զրահատանկային ստորաբաժանումները բարթագույն խնդիրներ են իրականացրել ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Մեծագույն նվիրումի, մասնագիտական պատրաստվածության ու բարոյակամային որակների շնորհիվ նրանք որոշիչ դերակատարում են ունեցել մարտական գործողությունների բազմաթիվ դրվագներում։ Ցավոք երեք պատերազմներում էլ անդառնալի կորուստներից ամասն չեն մնացել նաև պաշտպանության բանակի երկաթյա նժուգի հետյալները։ Նրանցից ոմանց մենք անդրադարձել ենք մեր հաղորդաշարի տարբեր թողարկումներում։ Իսկ մյուսներին հիշելու առիթներ դեռևս կունենանք։ Ներխոնարհումն ու մեծագույն հարգանքի հավաստիքը բերելով զորատեսակի նահատակված հերոս ներկայացուցիչների իշտակի արչև եւ մեծարելով մեր կողքին ապրող քաջարի տանկիստների սխրանքները։ Շնորհավորում ենք զրահատանկային զորքերի գործող եւ պայստազոր անցած բոլոր զինծառայողներին մասնագիտական տոնորվա արդիվ, մաղթելով միայն հաղթանակներ հետագա ծառայության մեջ եւ անձնական կյանքում։ Օգտագնացություն Օրերս Պաշտպանության բանակի շարքերը համալրած բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների մի խումբ շրջանավարտներ, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Նուրար Մկրչյանի եւ Պաշտպանության բանակի ավագ գնդերես Տեր Վարդան Կանա Ներսիսյանի ուղեկցությամբ այցելել եմ Մեծարանից եւ Գանձասարի վանական համալիրներ, ստացել հնարավորություն հաղորդակցվելու մեր ազգային ու հոգեվոր արժեքներին։ Լսենք Հակոբ Հավանքի հոգևոր հովիվ Հովանես Քահանա Հովանիսյանի եւ Արցախի թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի ուխտագնացներին ուղված խոսքը։ Մեր քաչ զինվորները միշտ պիտի մնան բարձր։ Այն բարձր տեղը, որ միշտ եղել է։ Մենք ապացուցել ենք 90-ականներին։ Մենք ապացուցել ենք նախկինում հայ նահապետի ժամանակ։ Վարդան Մամիկոնյանի ժամանակ։ Այսօր էլ մենք պիտի վերստին ապացուցենք որ մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք եւ հզոր ենք։ Հայրենիք ասելով մենք չենք կարող հայրենիք պահել։ Հայրենիքում պետք է ապրել, հզորացնել, շենացնել, պահել, պահպանել։ Մենք վարձկաններ չենք։ Մենք Աստծո կողմից ընտրված ժողովուրդ ենք։ Հայ քրիստոնյա, պիտի ապրի այստեղ։ Եվ եթե չկա սահման, եթե չկա հայ զինվոր, սահմանը պահող։ Չկա պետություն։ Եվս մեկ անգամ պիտի աղոթենք, որ Աստված իմաստություն, միաբանություն, միաբանության ոգի իջեցնի երկնքից մեր ժողովրդի, մեր զավակների վրա, որ միաբան լինենք, համերաշխ լինենք եւ գնահատենք իմաստությունը, հարգենք գիտելիքը, որովհետեւ ի վերջո միտքն է, որ պիտի հաղթի այս աշխարհում։ Միտքը եւ ուժը, եւ փորձենք ուժեղանալ։ Thank you Մարտագնացության ընթացքում զինվորականները իրականացրել են մոմավառություն, ցանոթացել միջնադարյան պատմաճարտարապետական հուշարձանների պատմությանը, մասնակիցը դարձել վանական համալիրների հոգևոր հայրերի կողմից իրականացված ծիսական առողակարգերին։ Դասասենյակի անվանակոչում Մայրաքաղաքի Երիշե Չարենցյանվան համար 7 դպրոցում հոկտեմբերի 4-ին տեղի է ունեցել դասասենյակի ամանակոչում, նվիրված դպրոցի նախկին շրջանավարտ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված նվիրյալ Սերգեյ Բարսեղյանի հիշատակին։ Կազմակերպված միջոցառման ընթացքում դպրոցի տնօրենի, դասակի ու հարազատների կողմից ներկայացվել է Սերգեյ Բարսեղյանի կյանքն ու գործունեությունը, հիշատակության արժանի դրվագներ դպրոցական տարիներից։ Նրանց խոսքով Սերգեյն օժտված էր մարդկային բարձր հատկանիշներով՝ համեստությամբ, բարությամբ, հոգատարությամբ, յուրահատուկ հարգանք ուներ մեծերի նկատմամբ, շատ սիրված էր ուսուցիչների եւ համադասարանցիների կողմից։ Սերգեյ Արթուրի Բարսեղյանը ծնվել է 2001 թվականի հունվարի 12-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ավարտել է Ստեփանակերտի համար 7 դպրոցը։ Այնուհետև Գերազանց հավարտելով բժշկական քոլեջը ընդունվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարան։ Անչափ շատ էր սիրում սովորել, իմանալ եւ ձգտել ավելիին։ Արտակարգ տիրապետում էր անգլերեն լեզվին, զբաղվում էր նաեւ սպորտով։ Մեծ հաջողություններ էր գրանցել բռնցքամարտում, նվաճելով առաջին տեղի համար նախատեսված գավաթը։ Ուսումնատենչ երիտասարդը սակայն սիրած մարզաձևով զբաղվելը թողեց, ավելի կարևոր հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը կատարելու նպատակով։ 2020 թվականի հուլիսի 15-ին զորակոչվել է Պարտադիր զինվորական ծառայության։ Պատվով եւ պատրաստակամորեն էր կատարում հրամանատարության առաջադրանքները, արժանանալով վերջիններից վստահությանն ու ծառայակից ընկերների հարգանքին։ Ծառայում էր Ջաբրայելի զորամասում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ ճշնամին անցել է լայնածավալ հարձակման, Սերգեյը գտնվում էր դիրքերում։ Նա իր զինակից ընկերների հետ պահել է դիրքերը, շնահանջելով ոչ մի քայլ։ Իսկ երբ զոհվեց դիրքի հրամանատարը, Սերգեյը նրան փոխարինեց։ Փրկել է տասնյակ կյանքեր, առանց երկմտելու նետվել ամենաթեժ կետեր, վիրավորներին ցուցաբերելով առաջին բուժօգնություն։ Այնուհետև իջեցրել է դիրքերից եւ տեղափոխել ավելի անվտանգ վայր։ Երեք անգամ հայտնվել է շրջափակման մեջ եւ հնարամտության շնորհիվ կարողացել է դուրս բերել մարտական ընկերներին եւ վիրավորներին։ Անմահացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Նարինջ կոչվող բարձունքում։ Սերգեյ Բարսեղյանին նվիրված հիշատակի միջոցառմանը դպրոցի աշակերտները հանդես եկան բանաստեղծություններով ու հայրենասիրական կատարումներով։ Իրյալ հերոս Ժորա Մարդանյան Տնտեսագիտական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող Ժորա Մարդանյանը 18 տարեկան էր եւ բանկի կառավարիչ դառնալու մասին էր երազում։ Երբ հայրենիքի կանչով Ժորա կոչվեց ծառայության ու մասնակցեց 44 օրյա պատերազմին։ Ժորան դեռևս փոքր հասակում էր սիրում զինվորականի ծառայությունը եւ հասունանալով օր առաջ էր շտապում գրել հայոց բանակի համազգեստը ու զինվորագրվել հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այսպես է բնութագրում նրա մայրը Արմինե Հակոբյանը փոքր հասակ տարիքից։ Ժորա Արմենի Մարդանյանը ծնվել է 2001 թվականի նոյեմբերի 18-ին Դերմանկուց առանձնանում էր իր ժպտերես նպատակասլաց ընկերասեր բնավորությամբ։ Ուզում էր իրագործել բիզնեսմեն դառնալու երազանքը։ Այդպես դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվում է Երևանի Պետական տնտեսագիտական համալսարան, կառավարման բաժին։ Ժուրան բանակը զորակոչվել 2020 թվականին։ Նախ բոլորի պես ուսումնական զորամասում մեկնարկելով ծառայությունը, զինվել է ռազմական գիտելիքներով, հրետանավորի հմտություններ ձեռք բերել, կոփվել ֆիզիկապես, այնուհետև մեկնել հիմնական ծառայության վայր՝ մատաղիզմ։ Հայրենիքի զինվորը չի տրտնջացել նաև կռվի օրերին։ Պատերազմի մեկնարկից ժամեր անց Թալիշի մարտական դիրքերում կռվել է հերոսաբար, բազմաթիվ մարտական խնդիրներ կատարել։ Իրավիճակի թեժացման պայմանավորված նրանց ստորաբաժանումը տեղափոխել են Մարտակերտ։ Այստեղ եւս Ժորան հրամանատարներին համարորեն խնդրել է, որ իրեն դարձյալ դիրքեր բարձրացնեն։ Արդեն Մարտակերտի բնակցում երիտասարդը ճշգրիտ հաշվարկներ է իրականացրել, հակառակորդին հուշկու հարվածներ հասցրել, ինչև վերջին շունչը կռվելով իր զինակիցների կողքին։ Ժորան կյանքով լեցուն համեստ ու ընկերասեր պատանի էր։ Դեռ փոքր հասակից փողեր վաստակում ջանալով ինքնուրույն հոգալիր ծախսերը, որ เป զի իրականացրի իր երազանքները։ Սերգեյ Ասոյանը, ով մանկուց մշտապես նրա հետ էր, հենց այդպես է բնութագրում Ժորա Մարդանյանին։ Նա երազում էր իր փոքրիկ բիզնեսը մեծացնելու մասին եւ դրա համար ծառայության ընթացքում եւ անգամ պատերազմի ժամանակ մշտապես գրքեր էր կարդում։ Ցավոք Ժորա Մարտանյանի երազանքներն այդպես էլ մնացին անավարտ։ Խիզախ հայորդին կռվեց պատերազմի բոլոր 44 օրերին եւ զոհվեց նոյեմբերի 9-ին հրադադարի ստորագրումից ժամեր առաջ։ ազատամարտի ամնացորդ նվիրյալը։ Հոկտեմբերի 6-ին լրացավ Արցախի հերոս Մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանակիր լեգենդար հրամանատար Աշոտ Ղուլյանի ծննդյան 63-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ Ստեփանակերտում Բեկորի հուշակարի մոտ տեղի է ունեցել նրա հիշատակին նվիրված միջոցառում։ Հերոսի հարազատները, մարտական եւ կուսակցական ընկերները, աշակերտներ եւ ուսուցիչներ ծայրակներ են խոնարել հուշակարի պատվանդանին եւ հարգանքի տուրք են մատուցել։ Մայրաքաղաքի Աշոտ Ղուլյանի անունը գրող համար երկու դպրոցի աշակերտները հանդես են եկել ասմունքով, հայրենասիրական կատարումներով։ Որն առիթ էր մեկ անգամ եւս ներկայացնելու Աշոտ Ղուլյան մարդու եւ զինվորականի կյանքն ու գործունեությունը, դրվագներ պատերազմական օրերից, որը նաեւ մտաղ սերնդերազմային ասիրական դաստիարակության համար կարևոր նշանակություն ունի։ Աշոտ Համայակի Ղուլյանը ծնվել է Բաքվում 1959 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ 1975 թվականին Ղուլյանների ընտանիքը տեղափոխվում է Ստեփանակերտ, որտեղ եւ ավարտում է դպրոցը։ 1977-ից 79 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակի շարքերում։ Աշոտը բազմարհեստ ոսկի ձերքեր ունեցող վարպետ էր։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման հենց սկզբից կանխազգալով որ ցույցերը սպասող պատերազմի նախերգանքն են եւ առանց զենքի ազատության չես հասնի, ընկերների աջակցությամբ սկսում է պատրաստել ինքնաշեն զենքեր, որոնց փորձարկումների ժամանակ 3 անգամ վիրավորվում է։ Նրա ստեղծած առաջին զենքը 16 գծանի կարճափող հրացանն էր։ Իսկ երբ հասել է պահը, նա գախնի զբաղվել է Արցախ զենքեր տեղափոխելու գործով եւ կանգնել ֆիդայական շարժման ակունքներում։ Մարտական մկրտությունը ստացել է Հայաստանի սահմանամերձ շրջանում, Իջևանի ուղությունում, որտեղ ճշնամին արդեն ոտնձգություն էր անում։ Ինչ այսպես ասած բուն պատերազմական գործողությունների սկիզբը մասնակցել է հայդուկային պարտիզանական շատ գործողությունների, Հատկապես կարևոր դիվերսիոն գործողություններ Քելբաջարում տեղակայված օմոնականներին ռազմական օգնություն տանող ադրբեջանական ռազմական շարասյան վրա հարձակումը եւ նրա գլխովին ոչնչացումը։ Շատ շատերից վաղ նա հանգեց այն մտքին, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մշտական կանոնավոր բանակ իր կառուցվածքով եւ երկաթյա կարգապահությամբ։ 1991 թվականին, երբ սկսվեց Արցախի կանոնավոր բանակի առաջին զորամասերի կազմավորումը, նրան առաջարկվեց գլխավորել առաջին վաշտը, որի կորիզը հենց իր ջոկատն էր։ Աշոտը մասնակցել է Արցախում մղված մարտերի մեծ մասին։ Բեկորն օժտված ազնվորություններ, բնացին զինվորական, նախաձեռնող ու համարձակ, խիզախ ու հնարամիտ։ 1992 թվականի Շուշիի ռազմական գործողության ժամանակ առաջին Վաշտը Բեկորի գլխավորությամբ առաջինն է մտնում քաղաք։ Մայիսի 8-ի առավոտյան 6:30-ին Աշոտը հերակապով կապվում է հրամանատարական կետի հետ եւ հաղորդում, որ հայտնել լղը Գերագույն խորհրդի նախագահին, որ ինքը նստած է Շուշիի բերդի պատին ու սպասում է տղաների բարձրանալուն։ Մինչև մի քանի րոպե մտնում եմ քաղաք, ավելացրել էր Բեկորը։ Եթե զինվորից սկսած մինչև նախարարը բոլոր անվեր իրենց գործն անեն, ապա մեր բոլոր ձեռնարկումները կպսակվեն հաղթանակով։ Այս խոսքերը բազմաթիվ անգամներ հնչել են Արցախի հերոս Բեկոր Աշոտից, որի համար հայրենասիրությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխղճորեն կատարում։ Մարտերի միջև դաթարի ժամանակ Բեկորն ասել է մարտական ընկերներին. Եթե Ղարաբաղը կործանվի, ապա միայն քաղաքական խաղերի պատճառով է կործանվելու։ 1992 թվականի օգոստոսի 24-ին Դրմբոն գյուղի ազատագրման համար մղված մարտը վերջինը եղավ։ Այս անգամ գնդակը մահացու էր եւ նա հեռացավ համալրելով հայոց անմահների շարքը։ Աշոտ Ղուլյանի կենթանի ոգին սերունդներին հուշում է շարունակել ազատության պայքարը կորուսյալ պատմական հայրենիքի համար։ սպահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել երեք ուղություններով՝ Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրում։ Զորավար համազասպը Հայոց ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Զորավար Համազասպ Խաչատուրի Սրվանզտյանը ծնվել է 1873 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքում։ Ազգային ազատագրական շարժման գործիչ Բանահավաք Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանզտյանի եղբոր որդին է։ Եղել է արմենական, ապա հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամ։ Նախակրթարանն ավարտելուց հետո սովորել է ոսկերիչի եւ ժամագործի արհեստներ։ Վաղ հասակից ներգրավել է ազգային ազատագրական շարժման մեջ։ Հուսափելով թուրքական իշխանությունների հետապնդումներից հեռացել Լևանից, անցել Երևան, ապա Շուշի։ Մասնակցել է 1905-ից 1906 թվականների հայ-թաթարական ընթարումներին։ Հիշարժան է նրա մասնակցությամբ Արցախում տեղի ունեցած մարտական գործողություններից մեկը։ Մասնավորապես 1905 թվականի օգոստոսի 22-ին Ասկերանի կիրճում մղված մարտը։ Շնորհիվ նրա քաջության ու խիզախումի փոքրատիվ հայերի խումբը կարողացավ պարտության մատնել 200 հոգուց բաղկացած թուրք ջարդարների ջոկատին, որից ողջ մնացին միայն 6-ը։ 1906 թվականին կազմակերպել է Գանձակի հայության պաշտպանությունը թաթարների ոտնձգություններից։ 1908 թվականին ցարական կառավարությունը դաշնակցական գործիչների հետ ձերբակալել է Համազասպին, դատապարտել մահվան, սակայն այն փոխարինվել է 15 տարվա Սիբիրյան տաժանակորությամբ։ 1913-ին փախել է բանտից, անցել Եվրոպա, ապա Կոստանդնոպոլիս։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին Կովկասում մասնակցել է հայկական կամավորական շարժմանը, նշանակվել երրորդ գնդի հրամանատար, մասնակցել է բազմաթիվ ճակատամարտերի, ապահովել է Բասենի եւ Ալաշկերտի շրջանից հայ բնակչության ավտանգ գաղթը։ Եղել է 1915 թվականի մայիսին Վանն ազատագրող հայ կամավորականներից, հուլիսին կրվել Բիտլիսի ուղությամբ, հոկտեմբերին հաջողաշավանք ձեռնարկել Խիզան։ 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունից հետո մինչև ռուսական զորքերի կողմից Կովկասյան ռազմաճակատը լքելը նշանակվել Ալաշկերտի շրջանի ոստիկանության հրամանատար։ 1918-ին կրվել է Բաքվի կոմունայի համար։ Իբրև հայկական բրիգադի հրամանատար դրսևորել ռազմավարի հմուտ կազմակերպչի կարողություններ։ Վճռական դեր կատարել դեպի Գանձակ եւ Եվլախ հարձակողական գործողություններում եւ 4 ամիս շարունակ հետ մղել Բաքու արշավող թուրքական գերակշիռ ուժերը։ Բաքվի կոմունայի անկումից հետո անցել է Պարսկաստան։ 1918-ի աշնանը առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի պարտությունից հետո վերադարձել է Հայաստան նշանակվել նոր բայազետի շրջանի զորամասերի հրամանատար, մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, այնուհետև 1920-ի մայիսյան ապստամբության ճնշմանը։ 1921-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանություն հաստատվելուց հետո Զինկոմ Արիս Նուրեջանյանի հրավերով, որի հետ մտերմացել էր Բաքվում 1918 թվականին, եկել է Երևան, նոր իշխանությանն օգտակար լինելու եւ համագործակցելու մտադրությամբ։ Սակայն ձերբակալվել եւ 1921 թվականի փետրվարի 18-ին Երևանի բանտում կասնահանվել է։ Եթերում բանակահորթաշարի հերթական թողարկումներ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։